Hem de construir una guia de recomanacions que es proposa facilitar la integració dels principis operatius de l'EPD dintre del currículum per competències bàsiques de primària i secundària. Nosotros no lo habíamos planteado, ¿eh? bueno, que los objetivos, es decir, las tres personas que sortissin a cuidar les expectatives fossin en el fons d'objectiu general. És a dir, esto no lo teníamos previsto para nada, pero nos ha salido de todo. Os explico el truco, però... Aquest és l'objectiu general ah. pels tres anys, eh? Pas 3 anys. Però, pas 3 anys ja la fase A, que seria constituir el grup de treball, el que estem fent ara, ja estem, ja estem en el proceso, plantejar i compartir un marc teòric metodològic, serien tots els mòduls que us vaig presentar amb els continguts, amb les sessions de treball, tot, Tot això ja ho teniu en, en PDF, no que dice PDF, no que no i proposar l'esborrany de guia d'integració dels principis de l'EPD a través de competències bàsiques. Això sí que aquest any hauríem de... Bueno, aquest any, a, julio juliol del 2012 sí que hauríem de también yo creo que ya veuríem ya el, el No la guía completa, pero sí ya tenir pistas, pistas, pero una mica més de pistas. No que sin una, una mica desideràtum, sino que ya podem tener certezas de que pueden trabajar en l'APD a través de competències i nostre objectiu crear les condicions necessàries perquè això ho aconseguim ¿vale? Mm-hmm. la fase B mitjans del 2012 més o menys principis del 2013 serà una part més de recerca i d'anàlisi d'identificar, seleccionar propostes existents de PD la gent de l'ONG que treballa amb molts materials ho té fantàstic perquè els té molt de mà i gent d'escola que treballa coses de PD que potser no s'han publicat o no són públiques però que ho fa en el seu centre doncs també anem a, anem a buscar pràctiques que siguin bones o no tan bones i anem a analitzar-les i anem a contrastar-les amb, el, amb l'esborrany de, de criteris que podem tenir nosaltres. Que estan bé, I és fantàstic. Hola, Martín. Que no estan tan bé. escolta, no passa res. És a dir, les anem a reformular, les anem a, a refer i les millorem. Vale? I seria també una miqueta com a propostes eh, d'aquest dit agrari que deia Carles el, bueno, deia la seva, expectativa de, mira, des de primària i secundària doncs no treballem tot això. No? De data, fase C, 2013. I aquí que hauríem de fer? Experimentar aquesta guia per dos vies. Una, pilotatge a dues escoles, una primària i secundària, la guia al principi és des de primària i secundària, gent que vol treballar temes, gent d'ONG que vol treballar en primària i secundària, assessorar a la gent d'ONG que vol treballar en aquest sentit, i revisar millor la guia per ja publicar-la. ¿vale? Jo us poso les fases així contínues, seqüenciades, lineal, però les tres realment es fan a la vegada. Potser el primer any sí que fem més èmfasi en el tema formatiu i amb el grup de, tra de treball fer la, fer la formació d'aquests mòduls, però sí que podem obrir una, una, la fase B la recerca. a dir, si algú li interessa molt el tema de buscar experiències, que empiece ja, que no espere al 2012. O sigui, avancem feina. I la tercera, qui vulgui ja avançar-se i posar una petita recerca i habitatge en l'escola, oye, pues allà la guia. ¿vale? Però donarem èmfasi en cada any, en cada moment, més en una cosa, més en l'altra. No os eh? No vais a estar, si queréis estar los tres años, oye, fantástico, ¿eh? Pero si hay algún momento que para cosas que podemos està? No passa res. No passa res, és Aquí ja el teniu, us vaig enviar els continguts, tot això. Passo ràpid. El calendari també el teniu, crec que us va arribar a tothom. I això és el més important, com treballarem? Que jo crec que això us interessa força. Ho he plantejat de dues maneres. Durant les sessions, com treballarem durant les sessions i com treballarem entre les sessions, com ens coordinarem amb nosaltres i vosaltres. Vale? las esquema van a las estaciones es un esquema clásico. Inicio, desarrollo y desenlace. Un primer momento que es presentació de la temática a trabajar, esto es lo que vamos a hacer hoy. Un segundo momento que és análisis y discussió de la temática plantejada, ya si, eh, si portem, algun, si portem a un experto, pues, traemos que nos explique, cuando acaba el rollo, se se va, lo machacamos o, o no, ¿vale? o agafem un document, agafem el currículum i agafem materials de l'AMC, els analitzem, ta, ta, ta, ta, ta, ta. i un tercer moment de recollida de reflexions i conclusions. Plantejament molt senzill, molt, molt clàssic. Entre sessions, què farem? 15 dies abans de, de les convocatòries, jo us enviaré un correu recordant-vos que la convocatòria i el material que necessitareu. Comenceu a mirar, comenceu a llegir o el que sigui. Vale? Us aneu preparant una miqueta la sessió la sessió de treball, no? la saga. Després hi ha un moment que nosaltres, tot això que ha salit de la sessió, intentarem sintetitzar-ho, ¿vale? crearem un document, intentarem, ¿vale? no només així, <laughs> intentarem, enviarem aquest document a tots vosaltres perquè feu les vostres modificacions. Esto m'ha gustat, esto no, això, aquest tema que va quedar per debatre, os, os expongo, ¿vale? nosaltres farem les modificacions pertinents i farem una segona enviada ja amb el, amb el document final. Pensa que el document final aquest ja ens ajudarà a les pistes per la guia. La cosa està molt, molt centrada a l'objectiu. ¿vale? Tenim una proposta, és a dir, si a algú li interessa molt un dels mòduls i és molt especialista en algo, que nos lo diga. Si quiere liderar aquell document, que ho faci, no hi ha problema. Bienvenido serà. La intenció és aquesta, que treballem conjuntament. Què més? Bé, informacions necessàries. Uh, ah, bueno, nosaltres com a grup de treball, eh, l'ICE de la Universitat de Barcelona ens ha respaldo ¿vale? i ens otorgarà certificat de formació per l'ITE i pel Departament d'Ensenyament. ¿vale? Per això necessitaré noms, cognoms i DNI i un mínim d'assistència i participació de sessions. No sé si tothom sap el que és un ICE o perquè... Eh, no, no, no. no. no, no. el Instituto de Ciencias de la Educación. Ah, no, pero eso del. Bueno, sí, pero el certificado. Bueno, eso es una eh, acreditación que tenemos nosotros como expertos en de GPD, ¿vale? y las empresas que siguen del ámbito C así hi dona PUNS, por después si quiere hacer un traspaso o hacer bueno, fer opos y todo eso va a en estas cosas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? bueno, vías de comunicació, via mail, también tots el meu mail, me podeu escriure en qualsevol moment, de sábado a domingo no us va contestar, però entre setmanes sí que us contestaré, dubtes amb ells, patronatògic de les sessions, de compromisos que hagi tingut, que hagi agafat la gent, i us els resoldré, cap problema. Podeu escriure com vulgueu. Estem obrint, bueno, estem, estem creant el blog, el blog serà el nostre espai virtual de discussió, Anirem penjant els documents de la sessió, eh, les propostes que surtin a, la, a les sessions, volem obrir una via de diferents dinàmiques i estratègies didàctiques per fomentar la de l'escola doncs, que les tinguin totes allà recollides, eh, bueno, etc. Material audiovisual, perquè la gent vagi fent seguiment del programa, bueno, totes aquestes coses. ¿vale? Un entorn virtual, que esto lo dejamos aparte, eso ya lo, lo iremos obriendo. Y hasta aquí, es lo único que os voy a explicar. Només aquestes coses més tècniques i, i concretes. I ara sí que passem a la, a la següent part, que és la... la, la bueno, preguntes o... Ah, bueno, sí, clar, sí, passem a la pregunta. Mm. En el cas de les discussions... Principi, Sí, en principi ho centralitzaré jo tot. Ho centralitzes? Sí. Bueno, la idea, la idea perdona, eh, és, és que el blog sigui un instrument això, poder fer públic també si ha vingut allà és on penjarem les actes, però també hi haurà l'espai aquest de comentaris, de, pues, de fer suggerències de modificació. Y, y de hecho, bueno, lo que comentaba Alex, el, el otro espacio, el entorno virtual, en algún momento, si, si tres o cuatro personas del grupo de trabajo quieren trabajar primero un, un aspecto de la guía, Sí, bueno, pues mira, el primer ciclo de primaria lo queremos trabajar entre nosotros tres y, entonces, bueno, utilizar una herramienta que es como un Google, Google Docs o cómo se llama ese Estilo, Moodle. Estilo eh, Moodle. trabajarlo primero en ese ambiente, después traerlo al grupo. Bueno, la idea es ir adaptando las herramientas a, la necesidad real del, del grupo de trabajo. Una coseta seria el, el document que fem nosaltres que ens servirà ja de pistes per la guia, si que us en amb nosaltres, però després el blog, com hi ha més gent que ens seguirà, però que no assisteix a les, a les sessions, aquell sí que serà un dos, com dos guies paral·leles, vale? una més, més interna nostra i després hi haurà l'espai més de seguiment de tot La gent que no venim del món de l'entorn formal, eh, hauríem de posar-nos al dia primer abans de... amb alguna cosa. Eh, 15 días antes ah, enviar, ah, enviaré, per exemple, la tercera sessió, la segona no, però la tercera ja l'envia directament de currículum. Ah. A la gent, clar, amb una mirada pasada, que no tienen por la mano. Eh, yo no soy de eso, letro, empájate un poquito, perquè que sí, que era... potser no ho té tant per demà i per no a dir, Hi haurà materials que en certs perfils sí que serà molt heterogeni, com hem vist abans, de gent de, de diversa procedència, d'altra ja crearem les condicions durant les sessions perquè hi hagi aquest feedback. Que tots nosaltres, més la gent que ens vegi seguir, acabi sabent sobre EPD i competències bàsiques i com treballar, com integrar la visió. Jo pregunto perquè, bueno, no sé si és una tonteria que diré ara, eh? però hi ha coses igual que... Bueno, o sigui, no, jo puc llegir que és el currículum, però encara que jo llegeixi que és el currículum, com és un nen de 3 anys i com és un nen de 7, no és el mateix. Llavors, potser això són coses que, que no sé si tenim ja previst. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. Mira, en el programa és un programa de, de màxim, sabem que no aconseguirem només amb les sessions. Les sessions de dues hores no aconseguirem. No estan tots els temes que ens agradaria que estiguessin, perquè podria caure tot. És a haver-hi una sessió només de desenvolupament moral del nen, seguro, però no és <laughs> de dues hores clar, i hem, hem prioritzat. Hi haurà altres temes que, doncs això, no? com deia Mariano, hi ha un grup que aquest tema el domina moltíssim i diu, escolta, ja treballem nosaltres, quan tenim una miqueta treballat el presentem i, i el, els canvis entre els membres del grup. Eh, és una combinada. Proposarem doncs lectures, però perquè ningú s'espanti, jo crec que no, o sigui, no, no, no serà que si no les hem llegit no podem seguir la sessió, no? Les sessions seran participatives i un coneixement per a tots i per això necessitem que el grup sigui divers i qui vulgui aprofundir i tindrà la lectura doncs, pues, podrà seguir igualment. Aquesta és una idea. I... Bueno, también tengo una pregunta. Ah, sí, sí, sí, perdón, Que otra es que tú decías, ah, que el tema potser no, no, no el porto molt per la mà i que la planificación temática que hem fet també, també estarà penjada al lobby y la idea es que la, que sigui, home, jo aquest tema està super que i en canvi aquest m'agradaria también. també això també. 1.0 y, el día siguiente que empecé la versión 1.0 ya... Era un tema muy bueno, una pero, ¿qué què, què passa si que la nota formular o, o no, m'interessa seguir per aquest camí o para si de sobte El programa, este, este es un temor mío, ¿eh? de que de aquí dos años el tema empate se acabe. ¿vale? Y pasó con más el programa y vas a enviar su intención y dije, bueno, vamos a hacer competencia, pero que no sea competencia. Me recordaba Zabala cuando me explicaba, bueno, no es competencia. Y yo explico pues, más fácil que, bueno, saber, saber fe y saber aplicar. Es como sencillo, ¿no? Per tant, què hem de saber nosaltres amb integració de PD i, i currículum? Com ho hem de saber i com ho hem d'aplicar? No és el concepte de competències, però la idea, la idea queda allà. Un dels objectius que posava com a, com a, com a actitud tenim un, un concepte molt, din molt dinàmic de competències bàsiques. De Xamin, amb el nom, que jo sabia dir, vale, puc però és el mínim. ¿Ese, ese ¿Está ahí ese temor? ¿Lo pusieron? No, no. no. pero ya. ya. <laughs> pero sí, sí, eh, es, es, un, es, una de las cosas que hemos discutir otra eh? y es una de las cosas que también que la guía va sortir en 2013, ahí si en 2012 realment el que Em sembla que seríem y país d'Europa i del mundo occidental que tragués y les proves PISA van per... u pueden ver πολιτí potřebují si Sobre educación, Sería pero estaba de Y había, cómo No sé. un tamor, sí, no es que no lo entendemos, Que capacidad. Que canvia la capacitat Canviar, canviar Ah, que te parlessin de parlar de capacitats. Però és que és igual és un... A un canvi... Crec que tot això és un, és un tema purament de, de noms. De l'èxit. El que és el, el fonament, jo crec que això no pot canviar, bàsicament perquè estem, estem entrant en una dinàmica que a Europa van tot per competències. Malgrat que no diguéssim competències, diguéssim capacitat, és igual, no? Perquè això després de l'hora de traduir en anglès segur que posarem competències, saps? A l'educació infantil sí que hi diuen capacitats, ara ah, ja, però ah, No sé si he respost una miqueta. No mal de dir, eh, Pero no. Eh, ah, anem Ahora también la part més de, mhm. la sí, Todavía hay alguna... De la, de la, de la propuesta esta de forma de trabajar, metodología, cómo organizar las sesiones, A mi, altra... jo, jo també he tingut amor, eh? Ja, de, de fer-ho tan, tan obert, tan obert, que el grup, que tu estar al grup, que després estar al bloc, no sé què, pots doncs trobar-te que al final siguem quatre en el, en el presencial. Com? No, jo ho dic que igual... Que pica pica va a ir mejorando. Sí, per, per tenir els puntos de venir. Sí, sí, sí, sí. Hi ha un punt de compromís i d'assistència. No, dic perquè... No, dic perquè qual, a veure si, si jo no sé, eh, no, no, no he participat en un grup de discussió que tot sigui igual, però em sembla que hi ha una part molt rica que és la discussió sí, sí, sí. que és veritat que parlem molt de temps, però també és veritat que tampoc t'has estat més que no llegint tu. És que el ritual més que, que ser la vinya molesta és un, és un solament. moltes coses, discutir amb ganes, discutir. I mira, almenys m'agrada la plataforma perquè segueixis parlant. Mm. Fas les sessions i ja està, i Farim me saltaron poco aportarás. La, la, mirada que tienen, ya tienen un millonario la manera de la Bueno, y el, el, otro aspecto que, bueno, ya lo decía Alex en la propuesta, es que eh, cada sesión forma parte ya de la construcción de, de la guía. O sea, esto que ya hicimos, aunque suena una chorrada y yo me lo alimento, ya forma parte de la guía, o sea, de alguna manera intentaremos sistematizar y compartirlo para que, o sea, el preámbulo de la guía o... Entonces, bueno, es eso, ya estamos construyendo la guía. O sea, eso es salir una justificación de qué la guía? Bueno, doncs seguint amb això que deia el Mariano, que, que hem intentat planificar les sessions d'una manera que tot el que es discuteixi aquí serveixi per aquesta via que és els objectius, eh, un, volíem proposar com unes reflexions inicials que poguessin servir com de preàmbul de la guia o de posicionament del grup o el que fos. Llavors, per això hem treballat una dinàmica de, valor, de valòmetre de valors, que no sé si l'explico per si de cas, és, la idea és, és, és que us plantegem una frase que intenta ser una mica polèmica i que us haureu de posicionar eh, cap a la vostra esquerra si esteu a favor de la frase i cap a la vostra dreta si esteu en contra de la frase. Vale? Llavors, eh, quan digui la frase no, no la podreu, no podreu clarificar coses, només tal com vosaltres la interpreteu, us posicioneu a favor o en contra i llavors a mida que, que la gent que, que s'hagi posicionat d'una banda o de l'altra vagi donant arguments, si, si veieu que algú diu, ah, ostres, això que està dient no ho havia pensat, us podeu anar apropant cap a l'altra cap a l'altra banda. Vale? Llavors, si us sembla, doncs teniu alguna pregunta? Bueno, podeu doncs, a favor i a, a favor a l'esquerra i en contra a la dreta. Vale? Si no teniu cap pregunta, podeu mig? enmig. Vale. ¿Esto está grabando ya? Sí. Vale. Llavors, com que tot el que direm serà molt interessant, el que hem fet és... Eh, no us hem demanat permís, però la idea era <laughs> demanar permís la propera vegada per, per poder gravar el que, els debats que es donguin. Algú tindria algun problema que ho gravessin? Ho dic, és el moment perquè m'acabo de donar que ja està encesa ningú tindria cap problema la idea és que utilitzeu això de micro quan vulgueu donar un argument perquè així ens doncs serà més fàcil per nosaltres després mm, sistematitzar vale? no, no, no. Vale. vale, llavors ara dic la frase i us haureu de posicionar a favor, a l'esquerra i en contra a la dreta vale? La primera frase diu l'educador ha de ser beligerant per promoure els valors de l'EPD. A favor, a favor? A favor i en contra. Què passa? Què és a favor? A favor cap aquí. Penseu tries o segur que... Esto tiene... Us heu de posicionar. A ver, a ver. Usted va A. Perdón. Ahí es de piso, ¿eh? No, decisiones. Bueno, después, después. Pero de momento tiene que quedar claro. ¿Tiene que quedar claro? No, ah, bueno, bueno. Ya está. Vale, falta la Monse, el Carlas. La Mariona, o esteu indecisos o... Carles, tu estàs posicionat? Vale, la Montse i la Mariona. Vinga, decisió. No, no, no. No, no, no. no. No, Vale, deixarem que comenci la Mariona, si vols donar algun argument. O el Martí. El Martí, el Martí. Vinga, Mariona. Ah. Per què creus que l'educador no ha de ser bel·ligerant? Doncs perquè ha de respectar les opinions de tots els dissents o, o persones que tenen, per, té davant d'ells, per exemple. Mm es posiciona, es posiciona sí, és un, un talibà sí, bueno, jo crec que el tema va... sí va cap a aquest sentit. Sí, no, bel·ligerant vol dir que tu posiciones a favor d'uns valors i que els defenses a l'ultrança eh, amb la teva tasca educativa. Ja està. Ah! bueno, jo creia que beligeran, no? si va en contra dels propis valors de l'EPD. No? L'EPD intenta buscar un, bueno, doncs un diàleg, un intercanvi i canviar el món cap a un sentit. No? I beligeran no seria el, la millor manera, o sigui, el millor procediment potser per, per aconseguir aquest objectiu final que volem, no? que és la transformació social. Clar, també jo crec que depèn molt de com s'entengui la paraula beligerant. Jo l'entenc com un compromís molt ferm i, per tant, si entenem com a compromís molt ferm el, el promoure els valors de l'EPD, els propis valors de l'EPD ja tenen implícits un respecte, un judici crític... Clar, és molt també depèn de com ho interpretem, eh? però algú vol aportar alguna cosa i a part de que a tot això ja, clar, que tenim un sentit ja clar de cap on anem aquesta, aquest camí el, ten, el, tens, el tens ferm beligerant pot ser també provocador o sigui, el que és beligerant és el que també està, està provocant alguna cosa. Una educació amb valors que no provoca, no provoca crítica tampoc. Llavors, imaginem nanos que es posicionen xenòfobs. Llavors, què fas com a, com a educador? Ho deixes? I que, o no? O et posiciones t'has de posicionar. Almenys jo l'estic eh, interpretant com a beligerant en el sentit d'una mm, posició clara, eh, no neutral, i que provoca perquè surti aquest judici crític. Si hay alguna persona que después de ese argumento Mm, bueno, que per promoure aquests valors de l'EPD <clears throat> i per fer-los aflorar, com, com deia la Pepa, doncs potser el que, el que és més útil és utilitzar metodologies més participatives que no siguin tan imposades i que, que, bueno, que, que floreixin una mica doncs, de, directament de, de l'alumnat i desvincular-ho d'aquestes metodologies doncs potser no hi podem arribar no? per això Podem de metodologies, eh? parlat de posicionament de, de, La l'odor ha de ser Beba. Bé, va. <laughs> En aquesta línia, no, en aquesta línia que jo no entenc com a que no estic parlant de metodologies no participatives o imposades o mm, lavado de cerebro, no sé traduir-lo, no? <laughs> que jo veig més com a mm, l'objectiu és promoure els valors NPD i mm, tot i que els nanos tinguin una altra opinió o el que sigui, tu estaràs promovent EPD e des del moment que estàs plantejant una altra visió o estàs intentant que es miri d'una altra forma, que s'ho pensi, que ho justifiqui, per, per a mi això també és promoure l'EPD. Llavors en això jo crec que sí que s'ha de ser contundent s'ha de tenir clar mmm, bueno, que com ho fas és una cosa i el que vols fer és una altra hi ha una, una, una petita cosa molt petita però tal com eduques és una metodologia no per això eh, com educa una persona és la metodologia que hi fa, que hi utilitzi i fa servir bueno, no, no sé on decantar-me eh? no sé on posicionar-me perquè m'agrada vull dir però també ah, eh? jo no estic molt convençut m'agrada el fet que diuen que l'educador ha de tenir un criteri com, o ser provocador, incentivar, motivar eh? però alhora que ho faci en un punt doncs, participatiu, però crec que ha de ser incident, no? vull dir, ha, ha, de, ha d'estar actiu i mira, la paraula beligerant a part que no és que la conegui gaire, aquesta paraula no l'utilitzo, no sé, no m'acaba de convèncer aquesta paraula, però els arguments que diuen de provocar, d'incentivar, de motivar, sí, i això sí que és una metodologia, vull dir que sí que trobo que l'educador de motivar i aquesta manera de motivar doncs, és un tipus de metodologia participativa de que tothom bueno, no sé no sé si m'he colat sí, sí, algú. sí, passem a l'altra banda A ver, yo hablaré en castellano porque me explico yo en castellano, ¿eh? pero en total catalán. Em, yo beligerante lo entiendo como confrontacional y para mí eh, son actitudes, ¿no? Y, la, y, yo vengo desde la educación popular y también con una práctica de educación para el desarrollo mm, de una manera muy inclusiva, de una actitud muy de sinergia, muy de, mm, de encuentro de unas a otras, de educador y educadora, por si acaso, pongo el énfasis ahí. Y, creo que, que, la, que la, no, no se trata solamente de una metodología. En la educación popular hablamos del autoritarismo de la enseñanza, ¿no? Y el que viene con una actitud autoritarista es que intenta imponer, intenta eh, em, afianzar su manera de pensar el mundo a, a, las otras personas sin una actitud de reconocimiento de la diversidad. Y yo por eso me he puesto aquí porque creo que más que utilizar el término beligerante debería ser transformador para mí. Entonces, ¿Qué, pregunta entonces, ya que hacer una propuesta de reformulación, si dijéramos el educador debe ser transformador, ¿sería? ¿Por qué palabra? Yo, transformador. Para mí es transformador, transformadora o, comprometido, comprometida. Pero bueno, yo es que la beligerancia para mí es una actitud, para mí la beligerancia. Yo no, yo no voy como educadora con una actitud beligerante a posicionar, y sobre todo cuando hablas de valores, ¿no? Yo creo que es un proceso también, ¿no? O sea, también es, partes tú desde una práctica de la diversidad, del encuentro con las otras personas, del aprendizaje, porque cada una tiene su trayectoria y su contexto. Si hay una actitud eh, fascista de parte de algunas, porque también hay un contexto detrás de ellos. Y entonces también tienes que trabajar, no desde una manera beligerante, o yo lo defiendo a ultranza, como tú decías, yo puedo defender a ultranza unas ideas, pero para la educación, no, no, para mí una, actitud no, debería ser defensa a ultranza. Si el educador tiene que, eh, tiene que estar comprometido para, para promover los valores de la fd ¿Hay alguien que no estaría de acuerdo con esta frase? Es que no estaría aquí, ¿no? Es si, no, estás estás Es una actitud, ¿eh? no sé qué palabra utiliza, pero es una actitud. ¿Qué actitud tiene que tener la persona educadora para promover los valores? Yo, yo creo que esa es la pregunta y a partir de ahí pues podemos bel·ligerant és negativa per mi és totalment negatiu i per tant un educador no pot ser és a dir, no pots convèncer l'altre està provocant una actitud está provocando una actitud convèncer l'actitud i al final pues, no convèncer que se'ns toc tampoc no passa res però vull dir que no amb, amb actituds negatives no, no canviaràs una altra actitud negativa però entenc que ningú defensa que, que l'educació ha de ser neutral Me parece que estamos bastante de acuerdo todos, ¿eh? pero <laughs> con el fondo sí, con las palabras yo igual no estoy tan de acuerdo. ¿eh? eh para mí beligerante es viene de belicoso, ¿no? De, luchador, ¿vale? Y ahí lo que pone es luchar para promover los valores de la educación para el desarrollo. Si tú crees en los valores de la educación para el desarrollo, pues lo que es coherente es luchar por ellos, ¿vale? Eh, esto no quiere decir que llegues a clase y digas, ¡hala! Aquí todos pensan lo mismo. No, evidentemente no, no, se hace así. Si sabes un poco de qué va la educación para el desarrollo, pues sabes que las cosas no se hacen así. Y yo he entendido el trabajo de educador no como el trabajo cuando entras en el aula y te vas y ya está. El trabajo del educador, pues como los que estamos en el tema sabemos, pues no acaba nunca, ¿no? Mm, mm, estás siempre preparando cosas mm, y evaluando y haciendo muchas cosas trabajando en equipo y, yo pienso que es todo ese conjunto de actividades que tú haces como educador, en donde tú vas mm, impregnando los valores en los que tú crees. Y además es que los vas a impregnar, los quieras o no los quieras. ¿eh? O sea, mm, sin, sin, darte cuenta, tengas los valores que tengas, los vas a, los vas a, los vas a transmitir. yo pero bueno, igual es cuestión de cambiar beligerante por otra cosa y, ya está. Estamos bastante de acuerdo. ¿eh? Como creo que estamos todos de acuerdo, pasamos a la siguiente frase. A ver, si os ponéis en medio. Bueno, y que va a haber una entrada en el exclusiva de que será sensible al género, perdonad. Vale, la siguiente frase dice, por favor, la educación L'educació per desenvolupament... Oye, tu! <laughs> L'educació per desenvolupament només es pot treballar des de la transversalitat i la interdisciplinarietat. Només, només sí, a favor a l'educació formal estem parlant o qualsevol ah, no, sé, no sé com entra la frase és que cadascú la interpreta a favor i en contra. Doncs vinga, la Montse que no ha parlat. No, que no és un no només. No, no, que no és un només, no és exclusiu. Em sembla que ha de ser inclusiu en tots els àmbits i no només a l'àmbit transversal en todos los ámbitos en que es pugui donar. Si som transformados transformadors, estem transformant en todos los ámbitos. algo no? A mí estas dinámicas me están poniendo mala. <laughs> Todo el rato, posicionate, ponte para aquí, di sí, di no. Y yo diría sí, pero eh, ¿qué entendemos por? movería mucho más las cosas. Ante esa frase me inclino hacia el, hacia el acuerdo, porque entiendo que educar solo se puede educar desde, desde todo, lo que estaban diciendo antes, se educa en todo momento, en todos los ámbitos. Que solamente desde la transversalidad e interdisciplinaridad, no, porque evidentemente un profesor solo puede tener mucho, mucha incidencia en una persona sola. <laughs> Entonces supongo que también estoy de acuerdo con los del otro lado que se habéis puesto ahí <laughs> Pero entre el sí y el no, educar se educa se tiene que educar de forma integral y eso implica posicionarte para acá. Pero me estoy, estoy muy incómoda ¿eh? con esta dinámica y con la anterior. Sí, la idea es, poner frases incómodas y obligar a... Alguien que no habla. Em, bueno, igual, por supuesto que es el primer que et surt, es el que no? Igual el primer que et surt si és o en desacord que es. Eh, em, jo he empezado aquí pel només, evidentment, i perquè també la meva experiència suposo que ha estat de treballar amb les escoles eh, em fa pensar que tot i que el, tot i que el concepte d'EPD comporta tot això i que si vols ser estricte amb el concepte d'EPD has de treballar de manera transversal i tal ostres, jo m'he trobat escoles que més val treballar amb professors, saps? Igual amb alguns profes dintre d'algunes assignatures i no totes les assignatures de l'escola o dintre de tutoria treballar una pel·li que puguin treballar, jo que sé, algú de la pau, el que sigui, més val fer això que no fer res. Llavors, mm, si, ens, si ens centrem en el concepte estricte de PD, pues, clar, no s'ha de treballar, però per mi, saps, no sé, sóc més flexible en aquest sentit. Bueno, jo penso igual que la Mariona, on que estiguem a l'altre costat. La meva realitat diària em diu que, que l'EPD es treballa <laughs> des de, a lo millor des del fet puntual, contundent, vale? però m'inclino a somiar, potser és un somni, que l'EPD és això, Vale? Perquè l'altre és, bueno, pues sí, treballem la solidaritat, treballem per un món millor, treballem... Però potser l'originalitat de l'EPD està en que és transversal i és interdisciplinària. Vale? Que en el fons no només hauria de ser l'EPD, que a nivell educatiu hauria de ser la majoria de coses, però somio que podria ser això. Malgrat que també és veritat, en el dia a dia vale, hi ha molta gent que està treballant a l'EPD des d'una qüestió puntual a l'escola. Però bé. si no és que a mi la paraula transversalitat de vegades em fa por, perquè quan és transversal no es fa. No, però jo que, això primera cosa. I segona, que jo crec que hi ha continguts, o sigui, evidentment EPD són actituds, etc etc. però també són continguts, no? I per què no puc treballar el tema, per exemple, de comerç just només a les socials, perquè el currículum de socials parla de comerç just. A més a més, als alumnes els donarem com una normalitat. Quan treballem el tema, treballem aquest mes. És un mes dels que estem treballant i potser si ho fem tan transversal i fem en moments molt puntuals pensaran que allò és bueno, en aquell moment però que ja quan sortim d'allí no el fet de poder-ho fer dins del currículum et dona, no cal la transversalitat sinó potser a socials, potser amb un tema de naturals, potser, el que el currículum et vagi manant eh, o et vagi dient i això és normalitat que crec que és el que li falta molt a l'EPD l'EPD generalment és setmanes de solidaritat o i són, bueno, Eh, les grans explosions de, que quede quan les veus et diuen molt maques al cap, quan s'han apagat els focs artificials sents la pólvora però quan s'ha acabat l'olor de la pólvora no et queda res però si ho fas amb normalitat pot ser que allò vagi quedant molt més a l'alumne que no pas fer-ho en moments tan puntuals i tan transversals però, però que no ho associin només a, a socials, saps? No, no, ja ho sé, no, no. Sí, sí. El que passa que a vegades quan s'associa només amb la naturalitat del que és, no? Amb una assignatura o amb una altra, a vegades només s'associa, ah, sí, això ho vam fer a socials i es, es queda així. Si ho treballem de forma transversal, és molt difícil, és veritat que a vegades queda amb el no-re, però amb la voluntat de fer-ho, i jo crec que és una exigència per tot aquestes bueno, totes les persones que dediquem al que és, bueno, es dediquen a l'educació pel desenvolupament perquè jo estic aquí un poc sí, vale, estupendo, que guai bueno, um, hauríem de ser més exigents amb nosaltres mateixos i no només dedicar-nos al que és uh, una disciplina un, o una normalitat. Si sí, viure-ho com a normalitat sí, però sempre vinculant-ho amb ei, fixeu-vos que no només és a socials, malgrat que no ho treballeu a naturals, això també forma part de... És a dir, prendre, fer prendre consciència de que totes aquelles coses que s'aprenen independentment d'aquella assignatura també és important. I jo des d'aquest punt de vista crec que això sí que comença a ser transversal. M'explico? Vale, explicar una mica la pregunta és perquè nosaltres mateixos a l'hora de pensar en la guia també tenim el dubte de si hem de, hem de fer una proposta de màxims de dir no, ha de ser integral a tota l'escola o tenir en compte que la realitat té les limitacions que té i fer coses per assignatures, tot i que pensem que la forma de fer de les assignatures ja és molt tancada, no? Preparat, no sé, quin missatge em trauré de la nostra proposta de ser Jo estic aquí perquè si jo dic l'EPD només s'hauria de, de treballar des de la transversalitat. Si jo canvio l'esport, m'explico? L'EPD només s'hauria de treballar des de la transversalitat i en aquest sentit crec que la guia o el que estem aquí hauria de ser una proposta de màxims d'aquell costat. Ara, només es pot treballar des de la meva realitat? Jo dic no, només es pot no, perquè és, per mi és com més... Explico? Mhm. Però... Sí. Gràcies. Eh, a ver, és que és el huevo o la gallina, no? Eh, <laughs> eh, les competències eh, són competències per a totes les àrees i el que passa és que, clar, eh, evidentment, si hi ha una competència que és competència lingüística i jo faig llengua catalana o castellana, doncs evidentment aquesta la treballaré molt més que si que la competència, no sé, matemàtica o de càlcul, ara no me recuerdo com es diu, val? Llavors, és lo de sempre, no? Eh, eh, evidentment, hi ha coses que es treballen, que es treballen més que d'altres. A mi, efectivament, jo apunto una mica a la idea de que quan es fa transversal, al final això cau cau en la caixa de mm, no ho fa ningú i, i llavors no es fa i, i bueno, trobo que és molt poc pràctic no? jo només vull explicar el canvi de, el canvi de grup si, transversa, si transversalitat enteneu jo potser m'he centrat més en interdisciplinaritat però si vol dir trencar les matèries jo penso que no allà si en pràctic a nivell de guia a nivell de guia a nivell útil per les escoles han d'estar les matèries és que és el dia a dia, amb això que has dit al Martí estic d'acord, si no sí que seguirem doncs, buscant, trencant horaris d'escoles per aconseguir fer activitats i no, i sé que potser però és que és un tema pràctic per això m'he canviat eh? a que em plantejava ara és les... micro, micro, no Bueno, no, jo m'he centrat en el mínim que, mm, que m'agradaria aconseguir, que és que les, a les escoles es cregués amb l'educació pel desenvolupament, eh? el mínim. Llavors, eh, clar, després en els màxims. Crec com a educador que la transversalitat a mi m'agrada i és la manera, però si ha de ser un mínim, m'agradaria que arribés el missatge aquest i la voluntat i mira, malgrat ho fagin segmentat per àrees o de transversalitat bé, doncs busquem un mínim eh, que és doncs, que, que aquest aire eh, me respiri al, eh, al món escolar no? o al món educatiu llavors bueno, m'havia iniciat aquí perquè és, potser és una com utopia després veig la realitat que està molt bé l'utopia però també cal anar a fer pas per pas i crec que el primer pas és que podem motivar i, ah, que, i que això flueixi no sé. però, però bueno. Allà, no? sí, sí, m'he canviat bueno, eh, eh. em sembla que, que es pot veure com que hi ha més sector educatiu d'aquesta banda i més sector de d'aquesta banda <laughs> bueno bueno eh. es que la, la... Decía, decía Eduardo Galeano que la utopía es el camino para la transformación y yo creo mucho en esa práctica y a partir de también de reconocer que las escuelas son espacios de socialización y por eso para mí, a pesar de que sea muy reivindicativo y muy, muy, utópico el señalarlo como, como una meta, yo creo que la transversalidad debe ser importante porque no estamos hablando de materias para la vida, estamos hablando de un proceso de eh, aprendizaje para la vida y porque la vida es, eh, es interdisciplinar y porque necesita también una visión de transversalidad en el tema de valores desde cualquier tipo de materia. Yo creo que estrategias del camino para llegar a la transversalidad puede ser como eh, asumir eh, ciertas em, metodologías para determinadas materias, pero yo también apuesto por una escuela transformadora, por una escuela que transversalice la educación para el desarrollo. ràpid, és que Mariona em va matar i... No, no, no, perdó, no, no, a veure què és, bueno, el, que em, el que plantejava és Bueno, i les competències, perquè sí, és a dir, si cada assignatura treballés per competències com s'hauria de fer, totes aquestes competències, totes aquestes assignatures um, podrien treballar a l'educació pel desenvolupament, malgrat que la realitat potser no és la que és, però sí que jo crec que sí, sí, si, si, eh, si sumiem això, jo crec que, i després, quan nosaltres apostem per fer-ho a les escoles i quan ho proposem des de les ONGs o des de la pròpia escola, amb, potser el primer dia ets el profe il·luminat, però després, a poc a poc, va entrant, no? i pots eh, afirmar i reafirmar davant de llei fins i tot dir bueno, és que existeixen les competències i aquestes són les que ens permeten treballar a partir d'això. Una de les propostes que podria fer és l'educació o el desenvolupament que en aquesta assignatura podríeu fer així, així i així. Es que... Tomo la palabra. Gràcies. Sí, pues, pues, pues, solament acabo, solament acabo. A veure, jo, jo una cosa que afegiria és, bueno, aquí heu pensat en assignatures només, en un currículum perquè és que bueno, estic totalment d'acord amb el que està dient el meu <laughs> equip i a més afegiria que hi ha una cosa que es diu programa educatiu de centre uh -huh. I llavors com a, com a o sigui, això justament ens està obrint la, la, una, una porta que a més a la, a, la, a la comunitat educativa que va des dels monitors de menjador fins a l'AMPA inclosa bueno, vull dir que en aquest sentit l'EPD Mm, mm, mm, no només ha de quedar-se al, al currículum a escola, que eh, amb el que ha dit ella, vale, aquest és una part, però hauríem d'aspirar a més, si no repetim el mateix, si no perquè volem les competències. Vale, queda poc temps si sí? Val, bueno, a veure si me'n recordaré tot ara. Eh, jo estic aquí, però també penso que s'hauria de treballar per assignatures i m'explico. Jo crec que una assignatura és un calaix que està allà posat, però que també pot ser transversal i que potser canviar-ho de cop doncs no sortirà, però si estem fent mates, doncs podem fer mates amb algú que tingui a veure amb EPD. Vull dir, per mi transversal no és no assignatura de vegades. A mi m'agradaria, bueno, soc mestre novata, poder fer assignatures mmm, fent que interrelacionant amb la, amb la realitat, si estic a mates, doncs que poguéssim fer un dibuix en algun moment. Vull dir que que no sé si està encatant amb el concepte d'assignatures, que també és el que tu deies, si no ho donem per assignatures, els mestres s'espantaran molt si sempre han de canviar l'horari, tot i que hi ha, hi ha escoles que treballen molt per projectes. I després potser no tinc, no sé gaire què és l'EPD, però jo penso que, que es fa cada dia també, o sigui, en el moment que tu entres a l'aula amb la teva actitud estàs fent EPD també. Vull dir que que és molt transversal, no? entre quan tu eh, crides l'atenció dos nens, com soluciones el conflicte, si el soluciones tu, si el solucionen ells, com... Vull dir que, no sé, que, que ni per... Bueno, això, que crec que es facilita. Vale que volia justificar per què em situo aquí, perquè abans m'han dit <laughs> què passa allà, és perquè no estic d'acord en el plantejament de la, de la frase en si, en el només es pot, com que no, només es pot, les coses es poden fer de moltes i molt diferents formes. Llavors, no estic d'acord en la frase com està plantejada, però per descomptat penso, doncs, <laughs> estaria allà si, si estigués parlant de l'EPD o del que jo considero EPD. Per mi, clar que hauria de ser tra transversal entre, interdisciplinari, perquè <laughs> hauria d'incloure temes d'economia, que ja entraria matemàtiques, de socials, de, eh, pues, que sé, de tot, i a part també el que deia que es fa dia a dia L'únic que observar... observat... Ningú li semblaria contradictori que fos un plantejament de la guia des de mínims, que sigui a partir de les assignatures fins a màxim. O és combinable, fins i tot. Sí, el primer és que estigui en el currículum. Clar. Sí, la primera part és que estigui en el currículum. Després, perquè el currículum d'avui que, que hi ha actualment, després com l'agafen les escoles i el seu projecte d'escola, això, això és una cosa, però el primer és que aquest aspecte estigui dins el currículum i... i... Però Sí, jo, jo he posat a ser tòpics, que em sembla fantàstic, eh? jo m'heu convençut molt, eh? el que passa que, bueno, no sé, perquè també m'han convençut d'ells, llavors si continua aquí no? <laughs> però, però clar, no podem fer un cercle. bueno, total, que, que eh, m'agrada molt l'utopia i l'utopia està bé, però serveix, serveix com deia el Galeano precisament per caminar, no? Eh? I, I jo ja posats a ser utòpics, el que s'hauria de fer és trencar amb tot aquest sistema de, de, de compartiments tanca a les escoles de treballar només per matèries, vull dir, posats, posats ja posats, vull dir, fem-ho a saco, no? <laughs> yo, eh? Sí. <laughs> ¿Ya ah. ah, vale, perdona. Pues, Jo volia dir una mica aquest sentit, però per tant et convido que vinguis <laughs> cap aquí. Eh, crec que el tema de les assignatures eh, poden canviar, no?, també. Sabem que, bueno, no té per què sempre són les mateixes, però crec que hauríem de, de, de conceptualitzar la guia a partir de les capacitats o les competències, no? A partir d'aquí, després, facilitar l'entrada a l'escola amb assignatures, doncs és una possibilitat, però primer, per entendre eh, com volem conceptualitzar tot el treball, mm, bueno, jo és que mm, tenia molt clar que era a partir de les capacitats i aquestes competències. No? I després ja, ja veurem la manera de com es pot entrar a les accions que farem, assignatures, projecte educatiu de centre, em, temes de plans educatius entorn, ja veurem no, les accions, però em, saber molt bé doncs, aquesta competència vol dir això, els nanos tenen aquest eh, desenvolupament cognitiu a aquesta edat, llavors què podem treballar? Bueno, jo ho veia en aquest enfoc bueno, dic dues coses breus eh, per la guia jo penso que sí que s'ha de dir que qualsevol acció d'educació pel desenvolupament és vàlida per petita que sigui perquè sempre ho dic, una serrada un dia d'una persona, jo que sé, un refugiat a un centre pot, pot incidir en molta gent <laughs> pot tenir molt d'impacte no, personal Sí, crec que s'ha de plantejar des de les utopies més utòpiques de canvi del sistema educatiu fins a, fins a això, fins a la, que la cosa més petita ja té valor. Eh, jo el que volia afegir també el que deies tu és que també s'ha de recuperar, a més d'aquest plantejament transversal, interdisciplinari i de més, i interdisciplinar també el veia per la, per la part de que cada àrea curricular s'ha de comprometre amb l'educació pel desenvolupament i, se li, i a la guia penso que hauríem de visibilitzar aquesta part de doncs això, no? les matemàtiques com contribueixen a l'educació pel desenvolupament o no contribueixen. O sigui, si, la si les matemàtiques no s'estan comprometent en l'educació pel desenvolupament, doncs el que sigui, no? s'està manejant aquest currículum ocult, perquè al final és això s'està educant en aquest tema però no sense saber-ho <laughs> i en un sentit contrari amb el que potser està fent un altre professor del mateix claustre, no? sense saber-ho perquè no, no, a mi això no m'importa però és que <laughs> estàs incidint igualment llavors veig la interdisciplinaritat per això perquè s'hi ha de visibilitzar que cada disciplina està contribuint o no o en sentit contrari a l'educació pel desenvolupament Martí. Sí, no, que, que per, bueno, per mi almenys és molt important que es pugui donar una àrea dintre les assignatures o sigui que es pugui fer tot l'altre però fer propostes dintre les assignatures crec que el professorat no està preparat encara per, o sigui, per tenir una guia que sigui tot per competències no sé què, tal i qual mm, crec que els, no sé, vull dir, almenys amb, amb el que jo mm, no sé, em fas <laughs> que no, cara no, en sèrio, o sigui, i no crec que les assignatures canviïn tant o sigui, a veure mmm... tu no veus poc a la formació inicial és la mateixa eh? Mm? Ah, a secundària o a mínim ja filòlegs, químics, historiadors... No, crec, crec, i fan, és fan, altre fan, No, vull dir que crec que s'han de fer els diferents passos, però jo no deixaria de fer propostes i tenir en compte les assignatures, perquè per molt que vulguem arribar no sé on, ara mateix hi ha, aquestes, hi ha aquestes, aquests calaixos i, i, i si anem, bueno, no sé no volia dir que, pregunta però no, no voleu dir que ens podem perdre amb tota la temàtica que hi ha dintre de l'EPD o sigui, perquè heu dit comerç just vale, comerç just és una temàtica o sigui, jo que veig el problema de, de treballar amb assignatures és que el contingut de l'assignatura llavors, quin exemple, quina això sí que ho hauríem És molt complicat, és molt complicat. Si no quins temes són de PD, com ho sap? Però és que demà, demà canvien i la comencem a, a, comencem a parlar de, de creixement. Però bé, és que eh, si no acabarem, acabarem fent un document... Jo crec que hauríem de seleccionar quins temes els volem donar. Eh? perquè si no, ens, si no ens mullem amb quins temes els volem donar serà tan àmplia és dir, una cosa són actituds, perfecte una altra cosa és com organitzes la classe perquè tothom pugui participar, perfecte i una altra cosa són continguts i els continguts ens haurem de mullar de dir quins són els continguts i ens en deixarem, bueno, doncs ens en deixem però hi ha autors que ja t'han dit quins són els continguts doncs pues treballem-los aquells, mirem el currículum què diu a quina àrea i nosaltres sí que ho podrem fer transversal però no fiquem amb l'ESO que vulguem treballar conjuntament perquè fracassarem perquè l'ESO són compartiments i el de socials no sap el que fa si els donem orientacions, molt bé però que ell ho pugui treballar a la seva àrea amb normalitat i sàpiga que allò és EPD, aquell tema, i que li donem uns continguts, unes metodologies. Si no, tornarem a fer a lo grande i ho faran els quatre convençuts i els altres al carrer no perquè veuran impossible i diran no, jo no quan no són capaç o no tenen temps o pel que sigui de coordinar-se amb altres temes, no es coordinaran per aquest tema ni molt menys, per nosaltres pot ser molt important però en l'institut n'hi ha 65.000 temes tan o més importants crec, si volem ser pràctics i ajudar ara, jo entenc que l'Ajuntament de Barcelona vol una cosa pràctica per mi eh? i que penso que el professorat està de, està demanant això precisament Clar. perquè és que, és que penso clarament que el problema de l'escola és que se li està exigint molt i a tothom se li, se li està exigint de tot llavors el professor que ho vol fer necessita qüestió pràctica perquè ell no, no es començarà a programar ni a pensar com això no, no, ell vol saber que si veritablement realment és que ell està fent matemàtiques o tal és que això pot enfocar cap aquí i concretament és veritat que la guia potser ha de respondre a moltes sensibilitats. És veritat, i el que tu has dit del pla del centre també, crec, crec que és impossible. Si tot el centre no està en aquesta línia, començarem amb les incoherències i els alumnes són els primers que ens enganxen amb les incoherències, són fantàstics en aquest tema. Però jo penso que el mínim l'hem d'assegurar i el mínim és que les, els continguts estiguin clars i també si la guia pot abarcar tot això perfecte però aquest mínim jo penso que no el podem oblidar perquè si no sí que penso, és el, la temor que jo he posat, el temor que he posat que fracassarem, perquè donarem, tornarem a donar vale, teoria. Vale, només avisar-vos, són les 8 i volíem tancar una mica sessió, no sé si voleu acabar amb una paraula o tancar ja, perquè allà no ens podem allargar molt. Som un torn de reflexió. la nostra dona. Jo crec que una mica, bueno, no sé, que això és una mica líquid, de la qüestió. Sí, sí, de, la, qüestió. sí, sí, de fet teníem una tercera frase però l'hem deixat perquè entenem que això no jo... important. <clears throat> Jo em plantejo només una cosa, si realment des de cada assignatura fem una mica de PD, ja és transversal, no? Vull dir que que de fet no sé si... És... Clar, jo, jo amb això sí que estic d'acord, jo amb això sí que estic d'acord, però vull dir que fent-ho a cada assignatura L'altre no serà transversal, però l'EPD serà transversal perquè es tocarà a mates, es tocarà a ciències, es tocarà a llengua, pero voy a mandar ho la asignatura a yo sí que estoy d'acord. A ver, a ver, yo creo que que ahora estamos discutiendo lo mismo que discutimos cuando se trata de hablar de género, ¿no? Si tiene que ser transversal o no. Primero, eh, yo creo que para transversalizar dentro de un centro tiene que institucionalizarse y eso se empieza por el plan del centro, que lo asuman políticamente quienes dirigen el centro. Y a partir de ahí se va bajando y se va aterrizando. Yo creo que no, nos estamos contradiciendo unos con otras, porque yo creo que la estrategia es desde los mínimos hasta los máximos, pero sí que es importante que la escuela asuma una, un compromiso político de que se ha de transversalizar, que a partir de, de las asignaturas, pues a partir de las asignaturas, pero sí creo que este planteamiento tiene que quedar claro en una guía como esta. Si tenemos la posibilidad de plantear una propuesta de PD desde una guía, ¿por qué no lo hacemos desde ahora? independientemente que luego tengamos pues ejemplos concretos para que el profesorado pueda aplicar también la EPD, ¿no? Pero también tiene que ver con una visión de, generar conciencias críticas, independientemente de que yo esté hablando de matemáticas, de ciencias, de sociales, tú estás cómo estás educando también, cuál es el modelo de desarrollo. Si hablábamos antes que los educadores y educadoras son beligerantes, ¿por qué nos tenemos que restringir a un modelo educativo que ya está? ¿No? Es como decía ah, la, feminista negra Audre Laudre, que con las herramientas del amo no vamos a destruir la casa del amo. Entonces tenemos que construir nuevas y tenemos que ser creativas creativos y construir nuevas metodologías, pero tenemos que empezar, yo creo, por, por ambas partes, desde la transversalidad y desde los, lo más mínimo, como es la, la, incidencia en género, ¿no? Qué fem. Bueno, yo nada más, y esto solo lo dejo ahí, que la, también hablábamos cuando construíamos la frase, que las ONGs también en cierta forma somos muy de cajoncitos, o sea, hay, hay ONGs que solo trabajan comercio justo, ONGs que son especializadas en tal y tal. Entonces, hacemos EPD. que tienen áreas de educación. Exacto. Lo dejo ahí. Sí. Ya no le paso el micro a nadie porque. Que no podemos exigir tampoco. pero es un camino pero se hace. Sí, Pero que no lo Yo, como que que no podem dejar a mínim. O sigui, que, que a màxim, Pero que no podem acabar haciendo un documento que sigui més saps? Allò, que faci reflexiva, com, bueno, i això... Llavors que volen xitxar i volen comprar. Però evidentment s'ha d'anar... Bueno, queda una que volia parlar eh? Vinga, va, va. Sí, és veritat. Ah, no, una miqueta també com a reflexió perquè bueno, nosaltres on treballo a, a la Universitat de la Pau fem eh, educació per la Pau diguéssim a, a secundària i sí que ens trobem molt la part que comentaves tu que és un bolet, que no deixa ser un bolet i per tant també igualment és EPD no? i és significatiu per certs alumnes que es s'impliquen en les dinàmiques, eh, també saps professorat que s'implica molt en les dinàmiques i busca anar molt més enllà no només com a, la, com a part de secció tutorial, sinó e inclou les, les, els temes que treballem a, al projecte en la seva pròpia assignatura, eh, hi ha fins i tot alguns instituts que ja treballen a nivell transversal com a projecte curricular de centre, drets humans, els conflictes, vull dir que hi ha una mica de tot i, caure amb l'utopia de pensar en una educació transformadora penso que no hem de deixar de caure en això perquè jo personalment hi crec molt des d'escoletes d'educació lliure amb algun dia poder tenir alguna bueno, escoles d'infantil n'hi ha i de secundària doncs que puguin també tenir un altre tipus d'ensenyament de, de als instituts i m'he liat, no sé què anava a dir més ah, bueno, una mica això entre, entre lo concret i lo abstracte no? o sigui, penso que S'ha d'anar molt en concret per poder-ho fer pràctic realment i perquè pugui ser una forma útil per, per professorat, perquè pugui utilitzar-ho i pugui exposar-ho als seus alumnes, però no s'ha de deixar tampoc de, de lluitar per un canvi, per una transformació, que evidentment tenim resistències, resistències institucionals i que podrem fer fins a un punt, però bueno, no sé, volia fer aquest, aquest llançament. No? Vale. Vale. Vale. L'educació per desenvolupament ja és un... Mm -hmm. Vale, si us sembla deixem aquí, crec que més o menys hem arribat a consens de que ha de ser des de lo més petit, o no petit, però des de l'assignatura fins al projecte educatiu de centre el que sigui. No sé si eh, volíeu tancar una mica, havíem pensat 5 minuts per, per, bueno, per si volíeu compartir alguna cosa o valorar la sessió. Antes de Sí. No, es, bueno, esta misma dinámica antes de cerrarla se nos ocurría, porque nos costó mucho hacer las frases, eh, cuando hagamos la entrada en el blog, poner estas dos y este debate y las otras frases que se nos habían ocurrido, por si. Así, la sí, sí, mucho. Vale, así que si os animáis está el espacio para la, siguiente era peor aún yo creo de la ponemos el que no. no, no no, Vale, vale, vale. Bueno, moltes gràcies a tots per venir. Abans de marxar passem... Sí. passem... Mm? Només per, per fer constància de la gent que va venir, eh, us enviaré un mail demanant-vos les dades per ja constituir un de treball. Que no queda estar, eh, no passa nada, eh? però jo crec que seria interessant. I res, que el dia 10 ens tornem a veure. 15 dies abans us, torna, a enviaré un mail amb el material per treballar, explicant-vos un breu esquema de la sessió i l'acte d'aquesta sessió. I l'acte Vale? Molt bé. El 10 de maig. I qui tingui material... Eh... Qui tingui materials de la seva entitat no, no, mira, mira. que creu que, que poden ser útils per tothom o qui vulgui, qui pensi que aquest tema a mi m'agradaria facilitar-lo, que ho sisplau. Sí. Aníbal Mourmey a Luis Alcalá de las Luego enviar, ¿vale? Eh, tú sí, sí, te presentaste, ¿no? Si alcanzas a llegar. Bueno, no, es que eh, hay dos personas que llegaron después que no participaron en la dinámica de los. Entonces tienen que decir si les gusta la playa, el mar. La playa la Bueno, venga, Martín. No, tu nombre. No, Martí eso me estrellará por no en el departamento. Ana, eh, Sara Cuentas, y soy directora de la Fundación Indera que trabaja con los derechos <laughs> Vale. Cajoncitos. Muchas gracias a todos. Eh, la, nuestra perspectiva, que hem las expectativas que teníamos, Sí, al final dijeron que no, pero sí que hay beligerancia. ¿eh?